บุ๊กทูเก้าสิบเก้า девяносто девять, девяносто девять. คำแสดงความเป็นเจ้าของ генитив, родительный падеж, Генитив. Родительный падеж. แมวของแฟนดิฉัน кошка моей подруги, Кошка моей подруги. สุนัขของแฟนดิฉัน собака моего друга, Собака моего друга. ของเล่นของลูกดิฉัน игрушки моих детей, Игрушки моих детей. นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน это пальто моего коллеги, Это пальто моего коллеги. นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน это машина моей коллеги, Это машина моей коллеги. นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงานของดิฉัน это работа моих коллег, Это работа моих коллег. กระดุมของเสื้อหายไป пуговица оторвалась от рубашки, Пуговица оторвалась от рубашки. กุญแจโรงรถหายไป ключ от гаража пропал, Ключ от гаража пропал. คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย компьютер шефа сломался. Компьютер шефа сломался. ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง Кто родители девочки? Кто родители девочки? ดิฉันจะไปที่บ้านพ่อแม่ของเขาได้อย่างไร Как мне пройти к дому ее родителей? Как мне пройти к дому ее родителей? บ้านอยู่ตรงสุดถนน Дом находится в конце улицы. Дом находится в конце улицы. เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไร Как называется столица Швейцарии? Как называется столица Швейцарии? หนังสือชื่ออะไร Как называется эта книга? Как называется эта книга? ลูกๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร Как зовут соседских детей? Как зовут соседских детей? โรงเรียนของเด็กๆปิดเทอมเมื่อไหร่ Когда у детей каникулы? Когда у детей каникулы? คุณหมอทำงานกี่โมงถึงกี่โมง Когда у врача прием? Когда у врача прием? เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร Какие часы работы музея? Какие часы работы музея?